ikhwatan fillah ni ndugu kwa ajili ya Allah tena mutahabin wanaopendana sana kwa ajili ya Allah mutaawinina ala ta'ati Allah yajma'uhum dinullah ta'ala wasaidiana katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kinachowakusanya wao kuwa kitu kimoja ni dini ya haki dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa haki ndio iliyofanya wa kitu kimoja وهذه نعمة عظمى يجب على كل مسلم أن يكون على ذكر لها na hii bila shaka ni neema kubwa sana ambao ni wajibu kwa kila muislamu neema kama hii awe daima ataikumbuka wa an la yaghfala anha asighafilika na hii neema قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم زكمبكين نعمة الله جوينه إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إني ملبقوني ما دوي الله أكزفاني نيوزين زشكماني مبنداني فأصبحتم بنعمته إخوانا مكاوني نيكو نعم زاكي الله سبحانه وتعالى نندوق أوسن أوسن خزرج walikuwa na uadui mkubwa kwa miaka mingi sana kabla ya Uislamu wamepigana muda mrefu sana wakawa na uadui baina yao muda mrefu sana ulipokuja Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala akazikusanya nyoyo zao wakawa kitu kimoja tena wenye kupendana kiasi ambacho mmoja yuko tayari kujitolea maisha yake kwa ajili ya mwenzake namna walivyokuwa wakipendana فأهل الإيمان كالجسد الواحد غايتهم واحدة waumini ni kama kiwiliwili kimoja lengo lao ni moja وهمومهم مشتركة نذكي زاو وشركيانا كتك ذكي كما زيل وآمالهم واحدة ترجيو ياوني ايو ما موج يجمعهم عبادة رب واحد بالاستسلام له kinachowakusanya wao ni kumwabudu mola mlezi mmoja kwa kujisalimisha kwake yeye والإخلاص في العبودية لهم والانقياد لأمره كنتكسية كإبادة بعد زوت كنتكسية الله سبحانه وتعالى نا كجي سلميشك أمرياك واتباع شرعه فواتا شريعة اليوائكية شريعة الله سبحانه وتعالى والاقتداء برسوله صلوات الله وسلامه عليه na kumwiga mtume wake sallallahu alaihi wasallam عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه mtume sallallahu alaihi wasallam asema almu'min lilmu'mini kalbunyan mu'min kwa ndugu yake mu'min mfano wao ni kama jengo ule ukuta unavyojengwa yashuddu ba'dahu ba'dha jiwe moja latilia nguvu la pili sehemu moja yatilia nguvu sehemu nyingine washabaka baina asabihi kisha mtume sallam akainganisha vidole vyake akaviingisha vya kulia kwenye kushoto ukishika namna hii wahisi ile nguvu inayopatikana kwa kule kushikamana hivi ndivyo wanavyotakikana washikamane waumini kisawa sawa na hakuna kitu kibaya ambacho kimewafarikisha baina ya waumini kama kuzua katika dini ya Allah albid'a ndio asli na chimbuko iliyoleta bughdha na tafarruq baina almuslimin na hili jambo la shangaza sana kuwa ahlul bid'a watuhumu ahli sunna ambao wako katika ile haki aliyokuwa na mtume sallam kuwa hawa waleta furqa baina ya watu aliyeleta furqa ni yule ambaye amebaki katika asli ama yule ambaye amezua dini isiyokuwa ile dini aliyotuteremshia Allah ikatuunganisha tukawa kitu kimoja kwa ukiangalia ulikuwa usawa ni kuwa muache hizo bid'a na muache uzushi ili waislamu warudi kuwa kitu kimoja na nyinyi ndio sababu ya udhaifu wa waislamu nyinyi ndio sababu na ndio maana mtume wasallam alikuwa akizungumzia bid'a ukasirika sana kwa sababu hizi zina balaa katika umma kubwa sana balaa na chimbuko la fitna nyingi zinazowapata waislamu sehemu ambayo maadui wa waislamu wapata nafasi ya kuingilia ni ahli bid'ah na bid'a zimesababisha balaa katika umma lakini ahlul bid'a ya wana habari wana kwa huu ndugu tunaozungumza hapa katika miongoni mwa sababu kubwa zinazouharibu huu ndugu ni kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo hakutuamrisha wala kutuelekeza kuyafanya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم mfano wa waumini katika kupendana kwao kuoneana huruma akawa kila mmoja amuonea huruma mwenzake mathalul jasadi mfano wake ni kama kiwiliwili mwili mmoja idha shtaka minhu udhun kiungo kimoja peke yake kikiwa chaumwa tadaa lahu sa'iru aljasadi bisahari walhumma utaona mwili mzima wote ni kama waitana katika nini kukesha na homa ya panda kinachouma nini kidole au mwana nini na sikio halali au mwana nini na jino halali mwili mzima waitikia huu ni mfano mzuri sana namna gani mtume sallam aonyesha kuwa shida ya waislamu ni moja ya mmoja tu ni ya wote kwa namna walivyokuwa karibu na walivyokuwa pamoja katika kuoneana huruma wala hadith muttafaqun alayhi فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة على وجوب التضامن بين المسلمين والتراحم والتعاطف هذه أحاديث ننجنيزو زلزكوجة كتكمان هاي ندليل يوازي جو يواجيب وكشكمان بين وإسلام وكونينا هرومة نوبوله والتعاون على كل خير سيديانا katika kila khairi وفي تشبيههم بالبناء الواحد والجسد الواحد ما يدل على أنهم بتضامنهم وتعاونهم وتراحمهم تجتمع كلمتهم وينتظم صفهم ويسلمون من شر عدوهم نعم kuwafananisha waumini kuwa umoja wao ni kama mfano wa jengo au mwili mmoja ni dalili ya kuwa kule kushikamana kwao na kusaidiana kwao na kuoneana huruma ni sababu ya kufanya neno lao likawa ni moja na safu yao ikabakia katika nidhamu imepangika vizuri kabisa na kwa hilo watasalimika na shari ya maadui zao kwa hilo watasalimika na shari ya maadui zao kinyume na hivyo ndio wamewapa nafasi maadui na hapa kuna baadhi ya watu wasofahamu watakwambia sasa basi watu waache tofauti zao ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه sisi sasa tukusanyane tuwe kitu kimoja katika yale tuwafikiana alafu yale zile tofauti zetu zile tuziweke kipembeni huo si umoja huo umoja huo ni watu wasiokuwa na akili Allah subhanahu wa ta'ala sema tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun ukiwaona utadhania ni wamoja lakini nyoyo zao ziko mbali mbali na hiyo ni kwa sababu ni watu wasokuwa na akili hawafikirii huo ni umoja wa mayahudi na manasara huko lakini waislamu wao kitu kimoja katika haki hapo ndipo Allah atakapowanusuru ama kuwa kitu, kitu, kitu kimoja na ndani yao kuna watu wa batil kuna watu waabudu wa makaburi waabudu wa maiti mtu aabudu mfu kisha kwamba njoo tuungane tuungane vipi na muabudu wa mfu mwanzo achana na ule mfu kumwabudu huyo muabudu Allah peke yake ndio tuwe kitu kimoja ama mwingine amkufurisha sahaba amtusi mkewe mtume sallallahu sallam kisha kuambia wewe njoo tuwe kitu kimoja tuwe kitu kimoja vipi na na mtukanaji wa mke wa mtume sallallahu sallam na mkufurishaji wa masahaba vipi kitu kimoja mwanzo wacha wacha mambo haya rudi katika haki ndio ule umoja wa katika haki ndio unaokubalika Kiislamu na kwa nini masahaba walikuwa kitu kimoja Allah subhanahu wa ta'ala wa alafa baina qulubihim kabla ya miili mwanzo ni nyoyo na ndio maana ukaona mtume sallallahu alaihi wasallam kikubwa yeye alayhi salatu wasallam na mitume kabla yake walikuwa wakilingania mwanzo nini ni tauhid na aqida sahiha wakazitengeza zile nyoyo zikasafishika watu wakawa kitu kimoja sababu zile nyoyo zikisafishika na itikadi zikiwa sahihi hapo ndipo kutapatikana umoja wa kikweli kufa kuzikana ama muangalia mwenzako lakini huyu wahabi huyu na huyu hakubali yale mambo yetu sasa ah, sisi sasa kufanya maiti maiti yetu bwana tupinga huyu na maulidi na nini tutaka kwenda kumuomba yule maiti yule pale na baraka ah kuna umoja hapa umoja gani utakaopatikana katika jambo kama hili mmoja mshirikina mmoja mtu wa tauhid vipi atakuwa kitu kimoja haiwezekani kwa hivyo ni wawe watu wote katika tauhid na aqida sahiha ili umoja wao uwe ni umoja wa haki وهذه الأخوة التي تجمعهم شأنها ومكانتها أعظم من أخوة النسب huu ndugu na wakusanya waislamu na kuwafanya kitu kimoja jambo lake na cheo chake ni kikubwa zaidi kuliko undugu wa kinasaba لأن الجامع فيها دين الله sababu kinachowakusanya hapa ni dini ya Allah azza wa jalla والرابطة فيها عبادة الله مفungamano katika huu ndugu ni kumwabudu Allah والغاية منها نيل رضا الله جل وعلا na malengo ni kupata radhi za Allah jalla wa ala ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يرعى لهذه الأخوة حقها سابوية كان واجب إذا كلا مسلم أتشنجي هو أندوغ أو تشنجي حق زاكي وأن يعرف لها مكانتها ناجيو يتشوشاك أندوغ هو وأن يحفظ حرمتها achunge heshima yake achunge huu undugu vizuri kabisa wa an yatahasha kila amrin yanqudhuha au yanqusuha ajiepushe kabisa na kila sababu itakayopelekea katika kuuchangua undugu huu au kuupunguza undugu huu tizama mtume sallallahu alaihi wasallam atuelekeza vipi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يا أبي هريرة رضي الله عنه متوم صلى الله عليه وسلم akitupa mwelekezo juu ya umuhimu jambo la undugu na kukataza kila ambalo litapelekea katika kuharibu ule undugu baina yetu kuna mambo ameyakataza na kila mwenye akili timamu hawezi kupinga haya aliyokataza mtume sallallahu sababu hakuna la khairi ndani yake la kwanza qala rasulullah sallam la tahasadu msiusudiane baina yenu kwa wengine والحسد huwa tamanni zawali ni'mati almahsud ni kule mtu kutamani ile neema yule anayemuhusudu aikose kuna mtu ameneemeshwa na Allah kwa neema fulani atamani lau kama neema kama ile ataikosa na hii ndani yake kuna i'tirad ni kama wataka kuleta upinzani dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alimneemesha mja yule kwa neema kama ile sasa wewe ni kama wataka ile neema aikose ni kama waona kuwa si sawa alikuwa sipewe ile neema na hapa iwe sawa wataka ile neema aikose ije kwako ama aikose na wewe ukose yote itwa hasadi haya yote mawili ni hasadi kwa amuona mwenzake ana neema atamani ile neema ikose iwe ni neema ya kidunia iwe ni neema ya kidini hili jambo mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza tena sana isipokuwa mtume sallam amehalalisha hasad katika mambo mawili na hasad hiyo si ya kutamani ile neema imuondokee ndugu yako la yajulikana kwa jina la alghibta kuwa kutamani kuwa kama mtu fulani na hii ni hasadun mahmud hii yapendelewa na ni nzuri yapendekezwa lakini katika mambo mawili mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ibn mas'ud kadhalika fi sahihain asema la hasada illa fitnataini kwa hasad katika hivi vitu viwili imeruhusiwa kisheria bimaana alghibta kutamani kuwa kama mfano wa mtu fulani رجل آتاه الله مالا mja ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa mali fasallatahu ala halakatihi fil haqqi akaisalitisha ile mali yake katika kuinusuru haki bimaana atoa mali yake katika njia za kheri ajenga misikiti ajenga madaris asaidia maskini asaidia katika mambo ya kheri ukatamani lau kama Allah subhanahu wa ta'ala akakupa mfano wa mali kama ile na wewe pia ukawa watoa na yeye abakie nayo vile vile sikuwa watamani muondokee abakie vile vile na wewe pia na wewe Allah akupe ufanye kama fulani na hii mja alipwa ajri kwa kutamani jambo kama hili فهو بنيته كما يقول في حديث أبي كبشة الأنماري فهو بنيته فأجرهما سواء كما قال النبي صلى الله كونيا يكي هو ينزوري أجرياه نموجة بمعنى كما اللي يفاني إلي خير وسبب كيلي تشمكوسيشا يكو يفاني إلي خير نكوهانا لو كما نجل كوهانا نكفاني ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها na wa pili ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa ilmu ikawa ile ilmu ndiyo anayohukumu nayo baina ya watu na kuifundisha ukatamani na wewe lau kama Allah atakupa na wewe ilmu ili uifundishe kwa watu na katika riwaya ya hadithi nyingine katika Bukhari ilipokea sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu kwa mtume sana la hasada illa fitnatayn wa kwanza akasema rajulun allamahu Allahu alquran tamani neema kama hii yule ambaye Allah amemfunza Qur'an fahuwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar aisoma ile Qur'an mchana na usiku aisoma ile Qur'an fasami'ahu jarun lahu jirani yake akamsikia ndugu yake aisoma Qur'ani kwa uzuri kabisa فقال كسم ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ya laiti na mimi ningepewa kama alivyopewa mtu fulani na mimi nikafanya amal kama ile anayoifanya yeye huyu wa kwanza ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل laiti kama na mimi pia Allah ataniruzuku mfano wa mali kama alivyomruzuku fulani na mimi pia ningelikuwa nafanya kama anavyofanya yeye hii sasa imeruhusiwa Mtume salama hili ameliruhusu ama umuona mwenzako Allah amemneemesha na neema ukatamani ile neema akose yeye na nikose mimi tubaki hapa hapa tumaskani sote hatuna chochote na hili liko sana kwa wengi katika wale wanaopigania na kuingangania dunia utaona kwa namna hii hasad kwa nini fulani anayo kwa nini mimi na subhanallah wewe unavomuonea yule mwenzako Allah amfungulia huwezi kuzuia huwezi kuzuia neema za Allah juu ya mja wake kisha mtume sallam akaendelea kukataza akasema wala tanajashu وهو أن يزيد الإنسان في سعر السلعة لا لرغبة في شرائها بل ليخدع غيره بتكثير الثمن عليه ليشتريها بسعر زائد سواء كان بمواطأة البائع أم لا li'annahu ghishun وخداع نهيلي na hili ni yule mtu kuzidisha bei ya chombo kinachouzwa au bidhaa inayouzwa sio kwa kuwa ana raghba ataka kununua bidhaa kama ili la lakini amhadai yule anayetaka kununua kwa kukithirisha thamani yake ili yule mwenye kununua ainunue kwa bei ya juu zaidi iwe sawa amekubaliana na muuzaji au la sababu ndani yake kuna ghushi na kuna kumdanganya yule anayetaka kununua kuna mnada mbuzi huyu bwana auzwe elfu moja nani atatoa elfu moja mimi hapa bwana elfu moja yule elfu moja mia tano kumbe hamtaki yule mbuzi wala anaja naye amemuona yule ana raghba ndugu yake mi nitatoa elfu mbili anayemtaka sasa elfu mbili na mia tano inasema elfu tatu apanda tu akifika bei ajua hapa mimi nikitaja nyingine yule hatotoa amfika elfu tano jifanya nyamaza bora tu ili mradi yule mwenzake afanye nini atokwe na pesa za ziada au wakati mwingine wakubaliana na yule muuzaji mimi nitasema bei wewe kazi yako kupandisha kwa hivyo iwawekwa pale akae elfu moja elfu mbili tatu nne tano sita saa mpaka kumi kumi kisha angalia hmm. kumi na moja yule anayetaka kikweli azidisha sio kumi na moja yule yule muuzaji afungie jicho tosha kusema zaidi atonunua kwa hivyo ananyamaza kitu kutoka elfu moja kikapanda mpaka elfu kumi na moja mfano aumie tu yule ndugu yake haya pia yafanyika mtume sallama hili jambo pia akalikataza طيب قال ولا تباغضوا mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza tena katika kutukataza jambo la kuchukiana wa huwa alla yataata ar-rajulu asbab al-bughd li akhi al-muslim لأن البغض لا يكتسب ابتداء والبغض هو النفرة عن الشيء لمعنى فيه مستقبح وترادفه الكراهة أي لا يكره بعضكم بعضا بغضة أو تشوكي هايجي تمتو mtu تيري tu تشوكيها هاو kuchukia kuna sababu zinazompelekea mwenzako mtu akamchukia mwenzake sasa kila sababu ambayo yapelekea katika kuleta chuki baina ya wa waislamu mtume sallam sababu kama ile mfano nini ametukataza msiifanye sababu itakayopelekea nyinyi kuchukiana na ndio mmoja katika ikhwa asema mimi nina ndugu zangu kule nyumbani kila nkiwalingania katika sunna wasema sisi tuwachukia sana wale masalafi sasa niambia mimi sasa mfanyeje naambia kwani sababu ya kuwachukia nini labda kuna kitu wamfanyiwa wamewaibia mashamba wawatukania baba zao mnyenye zao asema ankiuliza sema hawajafanya chochote lakini tuwachukia tu watu <laughs> bid'a warongo kweli kweli sasa we mtu humjui wamchukia nini lazima umesikia kitu kimekufanya wewe uchukie na kikubwa kinachozukama ni sufi ni hivi wale hawampendi mtume do yule yomwamini shekhe wake ah, ah, ah, hawampendi mtume watu wabaya sana wale mimi nawachukia sana wale sasa ukidadisi pale ndani kwa nini wachukia wale wana kitu gani ushakusha sema ah, wale hawampendi mtume na siku hizi wana nyingine sasa wanaleta design mpya kwa sababu walikuwa kama wampendi mtume sasa waislamu gani wale si waislamu sasa iletwa hivi hawapendi kumswalia mtume umeelewa mpya hiyo latest na wapa hawapendi wale kumswalia mtume wale kabisa hawataki kusikia jambo la kumswalia mtume Allah sema inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa vipi muislamu muislamu atachukia jambo hilo wakati ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala simuona uongo wanaueneza kwa awamu masakini na wajui wale katika sufia wao wawaamini bwana wawadanganya bwana sasa ndio iwashangaa pale mtu akija akisikia ahlusunna wanavyozungumza juu ya umuhimu wa kumfuata mtume sallam namna anavyotakana muislamu aamiliane na sunna za mtume sallam azitukuze sunna za mtume sallam hasa yaja maswali wakati mwingine katika nafsi yako lakini ni yule mkweli ama haya ninayoyasikia ah, ah, huyo shekhe wako mkudanganya si kweli sababu ahli sunna vikao vyao utawasikia daima wakizungumzia hadithi za nani za mtume wa sallam mara ngapi wamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila nafasi wanaomtaja mtume wa sallam sasa hivi tunamtaja mara ngapi alaihi salatu wasallam na kila tunapomtaja tutasema alaihi salatu wasallam sallallahu alaihi wasallam sasa apendi vipi mtu kumswalia hivi mtu apendi kupata thawabu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashran yani hivi mtu hapendi yeye atajwe na Allah na asifiwe mbele ya malaika mara kumi akimswalia mtume sana mara moja yeye aswaliwa mara kumi na Allah wewe unaje ajiri yote mtu ataiwacha lakini ndivyo wanavyofanya almuhim kuchukiana kuna sababu za pelekea haiwezekani mtu kukurupuka toka mchukia mwenzake hizo sababu jiepusheni nazo kuweni mbali nazo wala tadabaru mtume salama akaendelea kusema wala tadabaru wala msipiane migongo waislamu التدابر هو أن يولي المسلم أخاه المسلم ظهره ودبره نقول مسلم kumpa mgongo ndugu yake muislamu إما حسيا فلا يجالسه ولا ينظر إليه إما كحس يعني بمعنى هكاين يي إيه ولا امتزامي وإما معنويا فلا يظهر الاهتمام به أو كمعنى أو نشي اهتمامنا هم شغلكي والمقصود هنا نهيهم عن التقاطع والتهاجر na hapa kinachokusudiwa ni kukatazwa kutokamana na kukatana na kugurana hili jambo limekatazwa na isipokuwa kukiwa na sababu ya kisheria kufanya hivyo ama kwa sababu za kidunia la haifai na ikiwa imepelekea basi isipite zaidi ya siku ngapi tatu ama kwa ajili ya dini kwa mfano wamezua katika dini ya Allah basi huyu ni zaidi ya siku tatu mpaka atakapotubia kutokamana na ule uzushi wake atagurwa na waislamu mpaka atakaporudi nyuma na hii ni katika haki za muislamu juu ya muislamu mwenzake usimdanganye ukaanza kucheka naye mimi nashangaa leo mmetajiwa mganga mmoja sahir apoteza watu sana ana balaa kwelikweli vituko sina haja ya kutaja balaa zake lakini akasema mimi simjui huyo bwana anambia humjui simjui mimi mmoja sahibi yangu basi nitakutumia clip umwangalie ndio huyo kanitumia kiingia kwenye mitandao namuona yule mchana na kweli yaonyesha ile mambo yao wanaoyafanya katika ana channel yake ya YouTube aonyeshe zile dhikiri zile sinkiwaambia mi dhikiri kuabudu mashetani amwamini wengine devil worshipers hawa ukiona mtu afanya dhikiri oh oh ujue muabudu wa mashetani huyo ni devil worshipper hata usiwe na shaka hao wote wanaona ho ho hawa ni devil worshipers hawa hakuna uislamu wa kulia kama mbwa hakuna uislamu wa kulia kama nguruwe na na, na, na, na nani wale punda hakuna uislamu mwambia muislamu wewe mtaji Allah kama punda ho ho devil worship abu aabudu shetani kwa aonyesha zile dhikiri zao na nini la kunshangaza katika zile klipu zile pale kuna mmoja wakumbatiana na mmoja hizbi namjua hizbi ambao wadai wao ni watu wa sunna muanaka na nini mganga mganga yani si mgangati tabibu a mganga ni mchawi wajua nchi nyingine kama iko wa Tanzania wao wakisema mganga hata daktari pia nafikiri wengine wamuita mganga sio e, watumie ile jina a sisi kwetu kusema mganga manake sahir anayetumia majini tena aandika pale nalo kubwa kazi yake ile ndio nasaidia kabisa andika pale una shida yoyote njoo kwangu adanganya watu awam namna hiyo kisha jamaa kumbatiana naye kisha avute na video na yeye si umeelewa hasa kama huyu ni wa kukatwa kwa sababu aleta madhara katika mshtama makubwa sana muovu wangapi katika watu wateseka na maradhi kwa sababu ya sihiri wanazifanya hawa watu wangapi waishi na kuumwa na maradhi kwa sababu kufanya sihiri na watu kama hao sallallahu alaihi wasallam kwa hawa ni wakukatwa na watu kujiepusha na wao washirikina shamtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema wakunu ibadallahi ikhwana na hivi ndivyo wanavyotakikana ule undugu katika dini ni undugu mkubwa mno mwenyote waja wa Allah ni ndugu almuslimu akhul muslim muislamu ni ndugu yake muislamu kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa muislamu ndugu yake muislamu na katika undugu wao la yadhlimuhu bimaana muislamu hamdhulumu ndugu yake muislamu la yadhlimu almuslim فإن الله سبحانه وتعالى حرم قليل الظلم وكثيره الله مكتازا إلى ظلمة إيوه نشاشه أما نيجي أما يكتازا الله سبحانه وتعالى ظلمه na wakati ule ule mtume sana wala yakhdhuluhu ay la yatrukuhu ila dhulmi wala yatrukuhu wa huwa la yatruku i'anatahu wa nasrahu hamwachi muislamu mwenzake adhulumiwe bimaana hawachi kumnusuru ndugu yake muislamu wakati anapohitaji nusra yake amnusuru ndugu yake muislamu wala yahqiruhu na kadhalika asimdogoshe ndugu yake Muislamu asimdharau ndugu yake Muislamu akamuona si chochote aona huyo aana nini kwani kitu kidogo tu attaqwa hahuna kisha akabainisha mtume sallallahu alaihi wasallam maana ya uhakika ya taqwa akasema attaqwa hahuna na takwa ni mtu kuweka kizuizi baina yake na adhabu ya Allah kwa kuyatekeleza ma maamrisho yaliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo yushiru ila sadrihi thalatha marat aishiria katika kifua chake mara tatu kuwa takwa iko hapa ndani ya moyo na hii utawasikia baadhi ya awamu wakitumia kwambia takwa hauna takwa iko hapa bana na huko apiga marungi eh haswali apiga magati kisha atakwa hauna bwana wewe mrongo wewe kama ingelikuwa takwa iko hapa ingeonekana athari yake kwa takwa hauna na amal amali kwa pia hiyo takwa alafu maana ya takwa nini wewe unaelewa nini maana ya takwa mbona mambo yenu ya kidunia mfanye hivyo hata katika michezo mnaocheza hakuna mtu yakubaliana na maneno tizi moyoni fanya mazoezi bwana kuna mchezo sijui fulani waja mazoezi moyoni bwana utakuja kukutana huko utatandikwa wewe mtama mpaka ukome ukumbe wajua katika mambo ya kidunia dini yataka kuiletea mchezo jambo la dini yataka kufanya mchezo mtakwa hauna eh athari yake kwa wapi lau kama ungelikuwa ni mkweli kuwa hapo na uchamungu basi athari yake ingeonekana katika vitendo vyako sababu ule moyo mtume sallam ameuzungumza kile kipande cha nyama idha saluha saluha aljasad kullu akasema ala wa hiya madha alqalb kile kipande cha nyama ambacho kikitengenea mwili mzima watengenea maana yake nini matendo yake pia yawe mazuri basi ni pande la nyama ule moyo moyo ukitengenea mwili mzima watengenea usitudanganye bwana eti wampiga mwenzako kisha umwambia mimi nakupenda sana ngumi ya kichwa mimi nakupenda sana wewe ndugu yangu piga ngumi nyingine wewe nakupenda sana hebu konde konde alafu kwa mimi nakupenda utakubali wewe rongo tu wewe bwana wadai tu atakwa huna bwana utakuwa ni mkweli kadhab بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يكفي الإنسان من الشر wadhālika li'idhamihi fi sharri kuonyesha ili jambo vile ni la shari yani kafin lahu an iktisabin akhar yatosheleza hata asifanye shari nyingine yatosheleza akiwa na shari hii tu kuwa na shari kubwa shari gani hiyo an yahqira akhahu almuslim amdharau ndugu yake muislamu amuone ndugu yake muislamu kuwa si chochote كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كلا مسلم ومسلم من ذاك حرام كيمواغ دم ياكي إذ لا يقتل مسلم مسلما مسلم همون بياك مسلم كذلك حرام مالياك هيفايكم ويبيا نقياكم ظلوم نقياكم حتى كفيري بيا هيفايكم ظلوم, ظلوم. itakuja ndugu yako zaidi kadhalika irdhi yake bimaana usiende ukafanya uchafu na maharimu wake uheshimu heshima za watu kadhalika usimfanyie ta'an katika nasaba yake na mengineyo katika yale ambayo ni irdhi heshima yake usiingilie والحديث رواه المسلم حديث هنا ما يلزم مريف وسامه Sheikh hapa amefanya baadhi ya taaliq insha Allah taala tutakuja kuisoma katika kikao kitakachokuja idha qiyana Allah na tuendelee huko mbele bi idhnillah taala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك